متجر المکسرات آجیل فروشی لاطفه نوازشش کرد وضع قرار داد رفض نپذیرفت منظمت الخطة والموازنه سازمان برنامه و بودجه دخل طفل مع امه متجر المکسرات فلاطفه البائع وطلب منه ان ياخذ شيئا من المكسرات هديه له فرفض الطفل فاخذ البائع المكسرات ووضعها في جيب الطفل وحين خرج سالته امه لم لم تاخذ المكسرات فقال احببت ان يعطيني هو لان يده اكبر من يدي يقال ان الطفل بعدما كبر اسندت إليه اداره منظمة الخطة والموازنه بچه با مادرش میره آجیل فروشی فروشنده نازش میکنه و ازش میخواد که مقداری آجیل به عنوان هدیه برداره اما بچه قبول نمیکنه فروشنده هم آجیل رو برمیداره و میریزه توی جیب بچه وقتی میرن بیرون مادرش میپرسه چرا آجیل بر نداشتی میگه میخواستم خودش به هم بده چون دستش از دست من بزرگتره میگن این بچه وقتی بزرگ شده مدیریت سازمان برنامه و بودجه رو بهش سپردن